Deuteronomio, Kabanata 22 Kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Israelita, huwag ninyo itong pababayaan. Hulihin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari o kung hindi ninyo alam kung kanino, iuwi muna ninyo ito at hintaying hanapin ng may-ari saka ninyo ibigay ganyan din ang gagawin ninyo sa asno, damit o anumang bagay na inyong napulot na maaaring naiwala ng isang Israelita. Ibalik ninyo sa may-ari. Kapag nakita ninyong nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki, o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sinumang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa punong kahoy na may inakay o kaya'y may nililimlimang itlog, huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maaari ninyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pakawalan ninyo ang inahin upang mabuhay kayo ng mahaba at masagana. Lagyan ninyo ng harang ang bubong ng bahay na gagawin ninyo upang hindi kayo managot sakaling may mahulog mula roon. Huwag ninyong tatamnan ng magkaibang binhi ang inyong ubasan. Kapag ginawa ninyo iyon, ang bunga ng ibang binhi at ng inyong ubas ay dapat dalhin lahat sa santuario Huwag ninyong pagsasamahin sa iisang araro ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa pinagsanib na lana at lino. Lagyan ninyo ng palawit ang apat na sulok ng inyong balabal. Kung pinakasalan ng isang lalaki ang isang babae, at pagkatapos magtalik ay inayawan niya ang babae, at pinagbintangang hindi na ito birhen ng pakasalan niya, Dudulog sa matatandang pinuno ng bayan ang mga magulang ng babae. Dala ang katibayan ng pagkabirhen ng kanilang anak nang ito'y mag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama. Ipinakasal ko sa lalaking ito ang anak kong babae. Ngunit ngayoy ayaw na ng lalaking ito ang anak ko. Sinira niya ang puri ng aking anak at ipinamalita niyang hindi na ito birhen ng pakasalan niya. Subalit narito po ang katunayan ng kanyang pagkabirhen at ilalagay nila sa harapan ng matatandang pinuno ang damit na may bahid ng dugo ng babae. Pagkatapos nito, huhulihin ng mga pinuno ng bayan ng lalaki at kanilang hahagupitin. Bukod doon, siya ay pagmumultahin ng sandaang pirasong pilak at ito'y ibibigay sa ama ng babae dahil sa ginawa niyang paninirang puri sa isang babaeng Israelita. Sila'y mananatiling mag-asawa at ang babae hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki habang siya'y nabubuhay. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging birhen, ilalabas ang babae sa may pintuan ng bahay ng kanyang ama Babatuhin siya roon ng mga kalalakihan ng lunsod hanggang sa mamatay sapagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama. At ito'y kasuklam-suklam na gawain sa Israel. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, Pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kapag ang isang lalaki ay nahuling nakikipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal, at hindi naman ito humingi ng saklolo gayong sila'y nasa loob ng bayan, dapat ninyo silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang mamatay sapagkat hindi humingi ng saklolo ang babae at ang lalaki naman ay lumapastangan ng isang babaeng malapit ng ikasal. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang dalagang nakatakda ng ikasal ay ginahasa sa labas ng lunsod, ang lalaki lamang ang dapat patayin. Hindi paparusahan ang babae sapagkat wala siyang kasalanan ang lalaki lamang ang may kasalanan sapagkat katumbas na rin ito ang pagsalakay at pagpatay ng kapwa-tao. Ang babae ay ginahasa sa isang lugar na walang katao-tao at walang makakarinig humingi man ito ng saklolo. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay ginahasa ng isang lalaki at nahuli ang lalaking yon, bibigyan niya ng limampung pirasong pilak ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae. Dahil sinira niya ang puri nito, hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki ang babae. Hindi dapat pakasalan ng anak ang ibang asawa ng kanyang ama. Hindi niya dapat ilagay sa kahihiyan ang kanyang sariling ama.